Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Budeking Pikir. minangka kanggo conto lan tuladha para jimater. Ah. Suto, aku entuk buku LKS 6. Ngendikane buku diutus bayar telus e. Tunggakane bisa dicicil mengko nek semesteran ya, Pak. Ndilalah anakku Fitra. Kondo mangkono nalika teko saka -sekolah. Ya seso tak golekno dhuwit nduk ya. Jawabku ngayem-ayemi. Barang krumu kaya mangkono anakku ragil terus mlayu bungah mlebu kamar njupuk salin. Atiku seneng ndeleng anakku bisa guyu. Senajan mbuh saka ngendi anggonku golek dhuwit kanggo bayar buku sing dijaluk anakku. Ojo meneh kok bayar buku kanggo sangune bocah loro wae kurang. Pancen anakku mung loro tok tur wedok kabeh. Kamangka meh telung taunan aku ra nyambut gawe mergo di PHK dening pabrikku. Tujune isih ana sedulur sing aweh pitulungan. Ning mundak gedhe mundak akeh kebutuhane anak-anakku. Ora mung biaya sekolah wae. nanging uga kebutuhan padinan kaya dini nyenyandang macak lan sak panunggalane aku wis nyoba nglamar gawean merana mrene ning sepira dayane awak saking tur balung tuwa mestine kalah karo nom-noman sing luwih gagah prakoso lan mumpuni mula menawa tumekaning saiki sih durung ana sing gelem nampa tenaga tuwa kaya aku iki ya maklum Aku kudu sabar narimo ing pandum. Alhamdulillah Gusti Kang Akaryo Jagat isih paring rejeki liwat wartel saka sisane pesangon karo urunan ponaanku. Sithik-sithik ana asile. Sakliyane kanggo nyangoni bocah-bocah uga kena kanggo butuh saben dinane. Ning yen diarani cukup ya durung mung merga sak kamar tok wae. Tinimbang tengak tenguk nganggur ngetekur nunggoni wartel ora ketang tartir ana asile. Seneng banget rasane anak kumbarep Freddy lulus SMP kanthi biji ora kalah karo koncone. Dadi probakal bakal kangelan anggone golek sekolahan negeri. Turyo duweni sertifikat kursus awit nalika aku nilai ijazahe nalika penerimaan siswa baru. Lah kok sing dipilih anakku kuwi sekolah sing kawentar reputasine. Mula kudu wani saingan karo siswa sak pirang-pirang. Panyuwunku marang Gusti Ngijabahi. Anakku ketompo dadi siswa ing sekolah favorit mau. Sak kabehe ubarampe kudu dicukupi ganti ragat ora setitik. Sing bisa ora bisa kudu dicukupi. Durung meneh bojoku mlebu rumah sakit lan kudu dioperasi. Kamangka duit ing tanganku ra sepira. Mung cukup kanggo mbayar pirantene sekolah anakku sing barep. Kuwi wae durung kanggo mbayar uang pangkal. Iya, Pak. Sikoku wis maringi uangmu kalu, Pak. Lapurane Freddy karo rodok nangis. Wis Rong dino meneh bapak arep bayar uang tangkal munduk. Jawab nambing lus-lus rambuti. Ing batin rasane kudu bengok seru. Duh gusti. Mugo-mugo paduko paring kaludangan dateng anak kulo. Amri saged sekolah kanti lancar. Sakwise sekabeng surat-surat dak tanda tangani. Aku banjur ngadep nyang kasir. saperlu ngenteni duit utangan saka bank. Sepeda motor warisan wong tuwaku kapeksa tak gadekke kanggo mbayar uang pangkale anak lan biaya operasi bojoku. Ngono wae isih golek tombohan liyane mergo isih kurang. Lega pancen pikiranku. Mbah mengko piye nyicile? Sing penting perkara uang pangkal sak katutup. Biaya operasi uga bisa kebayar. sirahku dadi enteng anakku bisa sekolah bojoku go bisa waras senajan to pikiranku kudu mubeng golek dalan kanggo nyicil wulan ngarep iki rasane nungsang jempalik mubang ora karuan genai pikiran lan batin asring jublek cicilan utang bang durung ngerti entuk saka ngendi anakku padha obo bab kebutuhan sekolah sing barep njaluk ditukokke flash di sing regane 200.000 jare yen ora nganggo kuwi lan duwe catetan sing bisa kesimpen dene sing ragil njaluk LKS sing gal kon nglunasi bojoku dhewe sambat waya nyicil utangan PKK. Ah, Entuk undangan kok sekolahan, Pak? Laporane anakku nalika bali sekolah. Tak tampani terus tak waca. Isine surat peringatan ngulunasi wang pangkal sing isih separo luwih. Kejaba kuwi uga kudu ngulunasi SPP rong sasi. Mergo wis cedhak karo ulangan semesteran. Jen ora kepeksa anakku ora bakal bisa melu semesteran. Ora mung anak barep sing entuk layang saka sekolahan. ora ragil mulih sekolah prembik-prembik mergo ditagih SPP lan buku LKS. Duwite entuk ane saka wartel tak itung tak jereng-jereng nganti ombo sih durung nutup. Sakabehane penjaluke anak-anak lan bojoku. arpe dikalahke salah siji kok tangeh lamun donyone wis nyungsang jempalik tumpang tindih ora karu-karuan pungkasane gelas isi cuweran pembersih lantai tak suntak menyang cangkem nganti gusis tak umbi sesawanganku dadi sumerpet peteng dedet tanpa werna babar blas mergo aku ngombe cuweran pembersih lantai arep bunuh dirimu bangsaku aku didandeng wewujutan sing ora katon rupane. Gede dhuwur putih ngegrisi. Ukune dawa-dawa reget kaya mentas kanggo nyakari barang lembek, emperi daging kang mentas dibakar. digawa menyang ngendi? Panyen tak kusi tanganku sing digandeng. Ora ana jawaban kepara malah anggone narik tangan luwih seru nganti krasa lara ing pergelangan tanganku. Wawujutan sing geret aku sangsaya suwi sangsaya mundhak gedhi. Raupane sing maune ra katon mergo ketutup kudung, saiki bareng dibuka katon gegerisi. Ganti rupa kang rojah rajeh irunge complong siji ditambah mripate mendolo ambu amis ndulek irung nganti pungkasane tekan panggonan kang amba kaya dene alun-alun lan ing kabuhan katon wangunan kaya sawijining kraton rerengganing sakupinge wiwit saka gapura lawang regol tumekane lawang jero digawe saka rangkan menungso Gapurane dihias nganggo tumpuan cumplung. Dene kusene lawang regol digawe saka balung menungso. Entuk bala meneh. Pinter matar di golek mongso kuwi. Ucapane wanita ayu nanging metu siunge. bacaane kaya ratu sing diundang matar dimung dodok aweh dikurmat karo nyembah matine wong kuwi kena apa matar di matine wong iki ngombe obat pembersih lantai ratu ratu hei oh, di sana Kowe saiki dadi punggawaku. Kowe mati sengsara, mati nasara. Ora selawase uripmu bakal dadi budakku. Sudi aku dadi punggawamu. Apa meneh kok dadi budakmu? Jam sombong tenan santake ratu kuwi katon ngamuk ngakon punggawane supaya nyeret aku menyang pakunjaran punggawa loro nyandak tanganku terus nyeret nganti aku nibonang saibo kagete bareng weruh sing jenenge pakunjaran ing kono akeh pawongan sing nembe disiksa ing kamare dhewe-dhewe ana sing isih dikeroki degere nganti kulite padha nglonyong ana sing isih di potel potel ngeni nganti dawir diputir ing antarane pawongan-pawongan sing disiksa mau ana sing tak kenal dheweke mati lalu mergo ditinggal mati pacari jenenge Budi Pasir bocah rodok gendeng mergo kakean ngombe dheweke nglalu kanthi ngombe arak oplosan ngluwi takran Sijine meneh jenenge Yanto Kentir. dheweke mati kacilakan sepeda motor mergo kahanan mendem Allahu Akbar uh, <laughs> uh. ngrokku karo metal cengkeramane punggawa loro kuwi. Para punggawa lan sakabehane sing ana kono padha pating jlerit sajak kelaran. Pating kreyan sinambi nyekeli sirahe dhewe Kahanan malih dadi gonjang ganjing kaya ana lindu. Wujudan iku padha mlayu nunjang palang. Alhamdulillah. ana swara pangucap syukur ing cedhake kupingku. Ugi ana swara tangis sing drenginge ngebaki panonku. Alon-alon wewayang kang pating slingkrah mau gumanti wewayangan kang sarwa putih. Mripat kumbaka sithik melek regemeng-regemeng kuwi sansaya cetha yen aku nembe dikubengi dening tenaga medis. Ora suwe keluargaku diolehi mlebu. panjerite anak bujuku karo nubruk rogoku ungkep-ungkep ing dadaku karo nangis ngguguk aku dhewe ora kuat nahan rasa geloku mergo wis lali marang sangkan paraning dumadi lali marang Gusti Kang Maha Agung sing paring pirang kanugrahan sing paring urip kenek opo aku kudu mati ngombe obat kanggo bunuh diri mula dulur jimatres kabeh elingana sapa wae kang kepingin bisa nyukupi kebutuhaning urip kudu nyambut gawe aja golek sugian sing nomor loro Srajan wis tuwa minangka kepala keluarga kudu bisa nyukupi kebutuhan keluarga kanthi nyambut gawe. Sepisan maneh aja golek pesugihan. Sing nomor kita kudu sabar lan rimo paring gusti Allah lan kudu tansah budidaya iki minangka cerita kanggo conto lan tulodo kabeh para jimatres bersama tim jimat